כן, מה? אנחנו מתחילים? בוא נגיד שלום. שלום. שלום. צהריים טובים. חבר'ה, היום אנחנו מבלים עם סר, סר רינגו. תוכנית, יהיה פה. אה, תשמע, רצינו, אבל אתה יודע, זה לא, לא כל כך הסתדר, הוא עסוק. אה, אבל הוא יגיע לארץ, אה, הוא יגיע כן. לארץ, כמו שאומרים. אז רינגו סטאר וה-all stars, אנחנו כותב את זה all stars, S-T-A-R-R, כמו השם שלו, יעני. כן. יש לו חוש הומור כזה. אז רינגו וה-all stars יופיעו בתל אביב, במוצ"ש וביום ראשון. ואני חושב שזה הזמן אה, המתאים ביותר לעשות תוכנית שכולה מוקדשת לרינגו, וגם לכמה מהחבר'ה, מה-all stars, שיגיעו איתו. איתו. אז בואו נפתח עם אחד השירים שהכי מזוהים, עם רינגו. זה הסוף של השיר הקודם. זה היה בסדר, זה היה בכוונה, כדי לתת ככה את, ה... נכנסים. את התרועת הסיום, והנה, ועכשיו זה מגיע. הנה! Octopus's Garden. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade my friends to come and see. an of the closest garden with me, I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be. אוקיי, okay, אז אנחנו... אוקטפוס איז with גרדם, זה אחד השירים היחידים שרינגו כן, כתב. כן, אבל לא, לא הצגנו, מי נמצא באולפן? אבל כולם יודעים. אהרון מורה כמובן נמצא פה. משה ירונסקי. אמירה. אמירה. דותן. דותן, ביבי. עכשיו אפשר להמשיך עכשיו הלאה. עכשיו אפשר להמשיך. כן. אז בקיצור, זה, זה אה, אחד השירים היחידים שהוא גם כתב בביטלס, mm-hmm. וזה השיר האחרון שהוא הקליט עם הביטלס. יותר מאוחר, אני מאמין שאנחנו גם נשמע את השיר הראשון שהוא הקליט עם הביטלס, אבל עכשיו אה, אנחנו כבר בשוונג של הביטלס, אז למה שלא נשמע את... אה, with a little help from my friends, מתוך סארג'נט פפרס, Lonely Heart Club Band. מה אתה אומר? כן. יאללה. הנה. עוד פעם לא... הסוף של ה... הסוף של... עוד פעם. ומיד אנחנו נכנסים. והנה נכנסנו. נכנסנו. What would you I sang out a tune, would you stand up and walk out on me? זהו, קצת עזרה מהחברים אמת, והם, והם עוזרים לנו. באמת. כל מה שצריך זה קצת עזרה מהחברים, והכול, הכול מסתדר. כן. אז טוב, אה, הבטחתי את השיר הראשון שרינגו הקליט עם הביטלס. אז, אז הנה, עכשיו אנחנו נשמע אותו. השיר הזה נקרא Boys, והוא מהאלבום הראשון של הביטלס, Please Please Me. שים לב, מוישה, השיר הזה הוקלט בטייק אחד. בעצם כמעט כל, כל כל האלבום, אני יודע. זאת ההקלטה הרשמית הראשונה של רינגו כחבר הביטלס. Mm -hmm. עכשיו, השיר... אה, הוא לא שיר מקורי של הביטלס, זה לא שיר מקורי של לנון ומקארטני, כי בכלל באלבום הראשון שלהם, שישה מתוך 14 שירים היו קאברים. כי היה צריך למלא את התקליט. כן. ה... mm-hmm. אז זה קאבר לשיר של להקת השירלס, mm. ובמקור זה הופיע בתור B-side של אולי הלהיט הכי גדול שלהם, Will you still love me tomorrow. Ah. את רינגו, We will love tomorrow and the day after tomorrow, אוהבים אותו, כן, נו, קיצור. זה ברור. אז בואו נשמע את Boys. הנה. הנה Boys. מגיע? ככה אומרים. אני יודע. יגיע. התקליט מסתובב. Yeah yeah Boys. Yeah yeah Boys. כן, אז זה הקאבר לשיר של להקת השירלס עם רינגו כסולן, אז בואו בוא, נשאר באותה שנה, 1963, אבל נתקדם לשיר מקורי של הביטלס, וזה שיר מהאלבום אה, השני, With the Beatles. עכשיו, ההקלטה הראשונה של השיר לא הייתה של הביטלס, אלא דווקא של הרולינג סטונס, כי כולם היו חברים, כן? הברנז'ה, אז uh, לנון ומקארטני נתנו את השיר הזה לרולינג סטונס, הרולינג סטונס הקליטו את זה לראשונה, ואחר כך גם הביטלס, זה נקרא I want to be your man. הנה, מנגו הסולן. אוקיי. תכף מגיע. תקליט, אתם יודעים. I wanna be your I wanna be your man. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Tell me that you love me, baby. Let me understand. your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. כן, למה אנחנו לא מורידים את אה, המוזיקה? כי השירים קצרים והזמן עוד יותר קצר. אנחנו מילא לא, אנחנו לא נכניס את כל הביטלס בשעה הזאת. ועוד מעט גם יהיה לנו ראיון טלפוני שמתקשר לעניין של... אה, של רינגו, אבל אתה יודע, עד עכשיו שמענו אה, את רינגו עם הביטלס. Mm-hmm. בוא נשמע את השיר, את הסינגל הראשון שרינגו הוציא אחרי הביטלס. Mm-hmm. ג'ורג' הריסון, ש, שאגב עזר לו עם אוקטפוסס גארדן, הפיק את השיר הזה, שהגיע למקום הרביעי בארצות הברית, בבריטניה, אפילו מקום ראשון בקנדה, תתאר לעצמך. Uh-huh. ו-It Don't Come Easy. אז הנה, Don't Come Easy. Yes, it don't come easy. It don't come easy, אבל מה, כשיש לנו טלפון אז הכל, הכל ממש קל. והנה מישהו שאתה יכול לקנא בו, כי הוא הולך להיפגש עם רינגו סטאר. Oh, oh. מאיר ישראל, שלום. אהלן, שלום, מה שלומכם? אנחנו בסדר, איך אתה? אני גם, ברוך השם, בסדר, כן, יום רגוע. תגיד, זה מצחיק לשאול אם אתה מתרגש לקראת הפגישה? תשמע, אה, מה זה מתרגש? אני, שתבין, זה... יש כמה חלומות לכל אחד בחיים שלו שהוא רוצה להגשים, נכון? Mm, נכון. יפה, אז אני מתוך השלושה, אחד מהם זה רינגו. יפה. למה רינגו? כי רינגו בעצם, הוא גרם לי לעזוב את האקורדיון ולעבור לתופים. או, זה סקופ. שהוא לא יודע מזה בכלל. <laughs> אתה תספר לו. ודבר שני זה, כשקיבלתי את התופים בגיל 13, היה לי תקליט אחד של הביטלס שקיבלתי מדודים שלי באמריקה, mm-hmm. וישבתי שעות כל יום וניגנתי, ככה למדתי לנגן. תופים. וואו, זה מעניין. מרינגו למדתי. אחרי זה המשכתי כמובן, וזה, אבל זה ככה למדתי. וואו, זה מעניין מאוד. עכשיו... אני לא ידעתי לנגן משהו אחר, ידעתי לנגן רק ביטלס. כן. רק רינגו. בחצי <laughs> שנה הראשונה. אחרי זה התפתחתי קצת, אתה יודע. כן. אז זהו, אז זה רינגו. בשבילי זה, אה, מעבר לריגוש הרגיל, זה ריגוש אקסטרה, כן, מה שנקרא. ברור, ברור לחלוטין עכשיו. אה, איך, איך נולדה הפגישה הזאת? הפגישה, תשמע, אחד המפיקים שם הזמין אותי להופעה. ובאופן טבעי אני אהיה בהופעה, אז אחרי ההופעה אני אלך, אני אגיד לו שלום, אתה יודע, ואני מקווה גם שנוכל לדבר קצת, אתה יודע, לא יודע כמה יהיו... מה תהיה אורכה, אבל אתה יודע, קצת פה וקצת שם. שיהיה מישהו שיציג אותך, סל, כי סלפי, סלפי חייב. מספר אחד בארץ ככה. סלפי חייב, אמרתי סלפי חייב. אני אומר, מישהו, אה, אה, צריך אה, להציג אותך שם. בתור המתופף מספר אחד בארץ. אחד השותפים שם בהפקה שהזמין אותי להופעה, אה, כבר יעשה. אני מקווה כבר שידאג לזה, אתה כן. יודע, כי לא, לא הגיוני שאני אהיה בהופעה מוזמן. ולא תפגוש אותו, זה נכון. ולא אפגוש אותו בסוף ההופעה, אפילו להגיד לו תודה רבה. נכון, נכון. עכשיו, צריך להזכיר ש... אני חייב לו הרבה תודה, באמת אני חייב לו הרבה תודה. בוודאי. צריך להזכיר שאתה כבר פגשת את החיפושית החמישית, את אה, סר ג'ורג' מרטין. ג'ורג' מרטין. ג'ורג' מרטין זו הייתה חוויה גדולה, זה היה ב-99 לפי דעתי. כן. Mm. שהוא היה בארץ ועשה שני קונצרטים עם הפילהרמונית. פסטיבל ישראל. כל השירים של הביטוס, עם אומנים אורחים, ואני הייתי ב-Rhythm Section, מה שנקרא בהרכב הקצב. אה, כן. וואו. היינו הרכב קצב והפילהרמונית. ו... ונוצר בינינו קשר מאוד מאוד חם של אב ובנו, משהו כזה. הוא בא אליי אחרי החזרה הראשונה וחיבק אותי ואמר לי, אני יודע שאני יכול לסמוך עליך. Hmm. אחרי החזרה הראשונה. הוא הבין שאני גם עזרתי לו עם התזמורת, כי הם לא הבינו אותו כל כך, הפילהרמונית, אתה יודע, הם לא הבינו את הניצוח שלו כל כך. ואני עזרתי דרך, אתה יודע, כל מיני סימנים קטנים. שליצור קשר ביניהם, כן. בין הניצוח שלו לבין התזמורת, שהם יבינו mm. איפה הוא נמצא. והוא קלט את זה, ואתה יודע, והוא כל כך אה, אהב את זה, mm. שהוא בא נתן לי חיבוק ואמר לי, אני יודע שאני יכול לסמוך עליך. והוא צדק. אה, כן, וזה היה מדהים, וכן, איתו יש לי סלפי למשל. איתו לא סלפיה, אתה יודע, היום הכל נקרא סלפי, אבל יש לי תמונה איתו. יפה. יפה. עכשיו, כן. מאיר, אתה, אה, נעבור לנושא אחר, אתה מריץ מופע שנקרא נותן ברוק. נכון. אני מריץ מופע שנותן ברוק, שבעצם אני מספר בו את סיפור הרוק הישראלי. איך נוצר הרוק הישראלי? הרי לא היה רוק בארץ. כן. לב... לביטלס לא נתנו להגיע לארץ. סגרו אותם, הרי אתה זוכר את הסיפור, כן? בוודאי. יפה. ואנחנו, החבר'ה הצעירים, אני אומר לך, גיל 13, 14 כאלה, אתה יודע, אנחנו הגענו עם הביטלס לעולם המוזיקה האישי שלנו. Mm-hmm. כלומר, זה היה ממש באותו זמן. ו... ש... כן, כן. ואני לא, ועכשיו, מה שקרה דרך זה, אנחנו בכלל שרנו השירים, אה, שרנו באנגלית, וניגענו גם באנגלית, mm-hmm. הכל היה באנגלית. ודרך זה בעצם נוצר לאט לאט המוזיקה הזאת אה, האנגלית חדרה, ופתאום אה, אחד כמו אריק איינשטיין, שהוא היה האיש ששינה את כל העניין הזה, רצה לעשות אה, רוקנרול בעברית. הוא נדלק גם, אתה יודע, נדבק בקטע של הביטלס, והוא נדלק על זה. כן, מי לא? ואני מספר את, את, את, בדיוק, ואני מספר את כל הסיפור, איך נוצר הרוקנרול, דרך השירים הגדולים שבהם השתתפתי בהקלטות שלהם, כי יש מלא שירים שהשתתפתי, הקלטתי אלפי, אלפי שירים. כן. אבל אי אפשר לעשות אלפי שירים בהופעה, אז אנחנו עושים מספר שירים שדרכם, שדר... דרך השירים, אני מספר על אריק, על אה, שמוליק, על אה, יצחק קלפטר, על תמוז, אתה יודע, את כל סיפור הרוק הישראלי, mm-hmm. שבעצם התחיל איתנו <clears throat> ב-1965. כן. רגע, אז איפה בעצם הופעת בפעם הראשונה? באיזה מקום? הופעת עם התופים בעצם, מה שנקרא פעם ראשונה. במועדונים עם... איפה הופענו פעם ראשונה? במועדונים עם הלהקות שם, ואז בשישה... כן, היה לא, בפעם הראשונה, אני מדבר איתך על גיל 13 וחצי כזה, אז היה איזה מקום בהדר יוסף, קראו לזה הצריף הירוק. אנחנו חשבנו שאנחנו ביטלס, כי היינו לבושים כמו הביטלס. <laughs> כל הערב זה היה שירים של הביטלס, ואנחנו כאילו היינו ביטלס לעצמנו, אתה מבין? יפה, יפה מאוד. מאיר, אתה, אתה זוכר שאנחנו אה, אה, דיברנו על זה שאת הסיפור של הרוק הישראלי, כפי שאתה מביא אותו במופע, אתה... ביום אתה... שישי הקרוב בזאפה הרצליה. זאפה הרצליה, כן. שישי כן. הקרוב, אל תחמיצו. כן, אבל אתה עוד תגיע לאולפן, למעדן ויניל, ואנחנו נעשה כאן אה, ספיישל אה, להקות אה, קצב ישראליות ובכלל. לא, כי... או, זה בטח, כן. ו... ועד אז, קודם כל תהנה מה... מההופעה אה, של רינגו. ואת... ואתה הרשית לנו לבחור איזה שיר שאנחנו רוצים של, אה, נכון, של רינגו. נכון, מה בחרתם? אני חושב שנלך על פוטוגרף, מה אתה אומר? למה לא? למה לא? תראה, אה. יש שם שיר לא טוב בלהקה הזאת. אה, זה כבר שיר של, של רינגו אחרי הביטלס, זה אחד לא השירים משנה, היפים ביותר שלו. באנשי הלהקה, אתה יודע, כל האנשים שבתוך הדבר הזה. כן. אתה יודע, זה, זה, זה הכל בא ממקום אחר. זו תופעה, לא תופעה חד פעמית וייחודית. מאיר, אני מבין שכשאתה עושה איזה ג'אם סשן ככה, אתה מתחיל מהביטלס בטח. לא הבנתי. אני אומר, אני אומר שאם אתם עושים איזה ג'אם סשן ככה בשביל הכיף, אז אתה מתחיל תמיד עם משהו של הביטלס בטח. לא, את האמת לא, היום כבר לא. אנחנו אומנם מתחילים את ההופעה שלנו בג'ם סשן, בנותן ברוק. Mm-hmm. מתחילים את זה בג'ם סשן, אבל זה חופשי לחלוטין, זה בלי ידיעה. אני לא, אף פעם לא יודעים מה אנחנו הולכים לנגן. כל אחד נכנס באיך שהוא רוצה. אנחנו פשוט, כן, אני מתחיל משהו שאני אפילו לא יודע מה אני מתחיל, השנייה לפני זה אני לא יודע. ואז משתלבים אחד עם השני, אומר. כן. כן, ואז אנחנו עושים איזה ג'ם סשן מתחממים, ואז מתחילה ההופעה עם השירים והסיפורים. ו... Mm-hmm. כן, וזה עובד יפה. אנחנו גם בדרך כלל מסיימים בג'ם סשן. אה, נו. יפה. כן, אז כן. אני, את... אני בכלל איש של ג'ם סשן. כן. אבל הג'ם סשן שלי זה ג'ם סשן של אני לא- אף פעם לא יודע איך אני מתחיל, איך אני מסיים, מה יהיה באמצע, לא יודע כלום. יפה. כן. זה, הג'ם, זה, זה, היופי שלו, כן, כן. כן, זה אמיתי, אתה יודע, נכון. כשאתה יודע, אתה כבול. כן. הרי תמיד אומרים, מרוב ידע אנשים כבולים. נכון מאוד. אנשים שאין להם ידע הם אנשים חופשיים, אתה יודע, לא נכון. חופש. אז במקרה הזה, הג'יימס זה אותו דבר, אתה לא יודע מה אתה הולך לנגן, אך הלהקה לא יודעת, אף אחד לא יודע, וקורה, מה שקורה. אז פעם זה קורה, אתה יודע, מדהים, פעם זה פחות מדהים, אבל תמיד זה טוב. כן. כן, זה העניין. יפה. יפה, אז אנחנו אה, מצפים לראות אותך בעתיד הקרוב כאן באולפן אה, מעדן ויניל, עם המון סיפורים שבטח יש לך. בהחלט, בטח, יש מלא עם כל הלהקות, כן. הסגנונות, אה, אתה יודע, לונדון, היינו בוודאי. בלונדון גם, אתה יודע, זה לא... כן. ב-1969 היה לנו שיר במצעד בלונדון. או, oh, Friends. להקת עוזי והסגנונות, כן, mm, את רכבת כן. הבוקר, Morning Train, כן. כן. היה במצעד בלונדון. יפה. בגלל זה גם נסענו לשם, אתה יודע, אה, והייתי אה. שם, עברתי שלושה חודשים של חוויה מדהימה. כן. אתה יודע, למדתי את ה... הייתי במרכז הרוק אנד רול של העולם. כן. ב-69, שזה היה המרכז, כולם חיו, כולם ניגנו, כולם הופיעו. אתה יודע, אז... אה, אז כן, יש מה לדבר. בוא נגיד, בוא נשאיר את זה לדיבורים של העניין ה... כשניפגש. כשניפגש. בדיוק. אז תודה רבה, מאיר, ותהנה ב... בהופעה. אני נהנה בהחלט. אולי רינגו יפקיע אותי, אבל ההופעה שלי, אני לא יודע. <laughs> כי זה יום לפני ההופעה שלו, אתה יודע. אה, או, זה בכלל יכול להיות כן, סיפור מעניין. שיבוא, בכיף. תגיד לו, תזמין אותו. ותעשו ג'ם. כן, לא, אני אמרתי, אם הוא מגיע להופעה, אני לא יודע אם מישהו יגיד לו, לא, אם במקרה הוא יגיע, אני מביא לו מתורגמן, שיושב לידו. <laughs> ושיתרגם לו את הסיפורים, כי הסיפורים הוא לא יבין בעברית. מי שצריך להגיד לו שיש את ההופעה שלך. מישהו כבר יגיד לו. מישהו כן. מההופעה, מישהו מההפקה שהזמין אותך, שיגיד לו. מישהו כבר יגיד לו, אם כן? יבוא או לא יבוא, אני כן. לא יפה, אז עד שניפגש באולפן כאן, להתראות מאיר ותודה רבה. תודה רבה לכם. ביי. ביי. יאללה ביי. now פוטוגרף. פוטוגרף. עכשיו, זה שיר שרינקו כתב עם ג'ורג' הריסון. האריסון. Mm, mm. עכשיו, הריסון עזר לו על שירים קודמים, אבל זו פעם ראשונה שהריסון גם מופיע כן. רשמי כן. ככותב. Mm-hmm. זה אחד הלעיתים הגדולים, אם לא הלהיט הגדול ביותר, של, אה, של אה, רינגו, mm-hmm. ראשון בארצות הברית, תקליט זהב. Mm-hmm. עכשיו, אמרנו שאנחנו נדבר לא רק על רינגו, אלא גם על האול-סטאר oh, שמגיעים איתו. אז מי הם בעצם? אז אני אגיד לך מי הם. בואו נגיד עכשיו את השמות. יש שם את גרג רולי, mm-hmm. קלידן, הוא מסנטנה. יפה, לא? יפה מאוד. יש uh, את סטיב לוקטר, שהוא mm-hmm. מלהקת טוטו. או. Oh. כן. יש את קולין היי, שאנחנו נשמע אותו אחר כך, mm-hmm. שהוא, אתה זוכר, הוא מלהקת Man at Work. כן. ויש את גראם גולדמן. עכשיו, גראם גולדמן, לסיפור. קודם כל, הוא משלנו, mm. גולדמן. גולדמן, גולדמן, yes. כן. Uh, הוא uh, בחור uh, יהודי אנגלי בן 72, אני חושב 72, משהו כזה, והוא כותב שירים עוד משנות ה-60, אני חושב mm. שהלהיט הראשון שהוא כתב היה ללהקת ה yard birds. כן. ובשנות ה-60 הוא כתב לעיתים ענקים, למשל, הוא כתב למתבודדי הרמן את No Milk Today. Mm, והוא סיפר לא mm. מזמן שאת הרעיון לשיר נתן לו אבא שלו. Mm. שאבא שלו אמר, שלו אמר לו פעם שהוא אה, הלך לבקר אה, אה, ידידים, והוא ראה שאין בקבוקי חלב. הוא אמר לו, גראם, אתה צריך לכתוב שיר על זה. אז הוא אמר לו, אבא, מה, מה אני יכול לכתוב על, בקבוקי, על זה שאין בקבוקי חלב? הוא אמר לו, you're missing the point, זה שאין בקבוקי חלב, שלא הזמינו אותם, אתה יודע, כן, באנגליה מזמינים, מזמינים את ה... זה שאין בקבוקי חלב, זאת אומרת שכבר אף אחד לא גר שם. האהבה כבר לא גרה שם. mm הוא כתב להיט ענק, הוא כתב אה, להיט ענק ל, אה, ללהקת ההוליס, mm-hmm. Bus Stop, Mm-hmm. ואחר כך, בשנות ה-70, הוא היה חבר בהרכב שאתה ואני מאוד אוהבים, 10CC. Oh. אם יהיה לנו זמן, אנחנו אולי נשמע אחר כך את NCC, או ב-Dreadlock Holiday, או ב-I'm Not in Love, שניהם, mm הוא היה כן. שותף לכתיבה עם אריק סטיוארט, שניהם היו מקום ראשון באנגליה. אבל אני בחרתי בשיר אחר. ומה הוא פה הוא מנגן פה איתם? כאן הוא מנגן גיטרה וגם עושה קולות, mm. שר ברקע. וגראם uh, גולדמן, uh, בחרתי בשיר שהזכרתי מקודם, בסטופ, שהוא כתב להקת ההוליס, כאן זה ביצוע כן. שלו, זה שיר יפהפה. Mm-hmm. בואו נשמע את uh, הביצוע שלו, הגרסה של גרם גולדמן. כן. בס סטופ. Stop where they she's there, I'd say, please share my own. Bus stops, bus goes, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine. Every morning I would see her waiting at the stop Sometimes she'd shop and she would show me what she bought. All the people stared as if we were both blind and sane. Someday my name and hers are going to be the same. That's the way the whole thing started silly, but it's true. Thinking of a sweet romance beginning in a queue. Came the sun, the ice was melting, no more sheltering now. Nice to think that that umbrella stop. Sometimes she'd shop and she would show me what she'd bought. All the people stared as if we were both quite insane. Someday my name and hers are going to be the same. Bus stop where they, she's there, I'd say seashell, my umbrella. Bus stops, bus goes, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine. רדיו קסם, מאה ושש FM. כן? מה אנחנו ממשיכים? קודם כל תגיד, יפה או לא? יפה מאוד, מה זה, תשמע, זה ביצוע, לעומת הביצוע שאנחנו מכירים שהוא כולם. שהוא קצבי יותר. שהוא קצבי יותר, זה כזה מין קצבי עדין כזה, וזה יפה מאוד. נכון. ממש. Uh, אנחנו נחזור עכשיו ל, uh, לרינגו ולעוד uh, להיט שלו, ואתה יודע מה, זאת הזדמנות להפריך uh, מיתוס. Mm-hmm. אז יש מיתוס כזה, שג'ון לנון אמר פעם, כששאלו אותו, תגיד, אה, רינגו זה המתופף הכי טוב בעולם, אז הוא אמר, רינגו אפילו לא המתופף הכי טוב בביטלס. <laughs> אבל זה לא נכון. Mm. זאת אומרת, אין שום הוכחות, אין שום ציטוט ישיר מג'ון לנון שהוא אמר את זה. אה. כנראה שאמר את זה איזה קומיקאי בריטי שנקרא ג'ספר קארוט, אה. לא ג'ון לנון. כן. ולמה אני אומר את זה? כי ג'ון לנון אה, כתב את השיר הזה לרינגו סטאר, וזה נקרא Good Night Vienna. אין שום קשר לווינה. אה, Good Night Vienna. Good Night Vienna. כן, מחפש בין התקליטים. רינגו. רינגו, סטאר, כן, יש. בקוף וזה, ליברפול. אנחנו עוד אה, נמצא את זה, בסוף זה יגיע. בסוף זה יגיע. E- don't come easy. די, אתם יודעים, אם אנחנו לא מוצאים את זה, אז אנחנו ננסה את זה אחר כך. כן. אה, לא מוצאים, לא, אוקיי. וינה לא פה. אוקיי, אז בואו נעשה, לא דו... בוא נעשה דבר אחר. לא. אה, אמירה, אנחנו נבקש מהמפיקה הנאמנה שלנו לשלוף לנו שוב תקליט של הביטלס. כן, כן, זה בסדר גמור, כן, כן, כן. ו... ואנחנו נותנים למוישה את התקליט. מה אנחנו רוצים לשמוע ואנחנו פה? ואנחנו רוצים לשמוע... שיר שנקרא... קודם כל, שנגיד לאנשים שזה, שזה אלבום מורכב משני תקליטים. תקליט כפול. כפול. ו... שנקרא Rock and Roll Music. Rock and, rock and Roll Music, music. כן. לא, ואנחנו לא, רוצים לשמוע שיר... Music, okay. אוקיי. אנחנו רוצים לשמוע את Matchbox. אוקיי. Okay. שיר... עכשיו בואו נסביר לכם, שתיים. נסביר לכם שאין לנו כאן שני פטפונים, כי המחט של הפטפון השני, מה לעשות, היא בתיקון. צריכים uh, להחזיר, צריכים לקנות מחט חדשה, אין תקציב. כן, אז אנחנו נעזרים בפטפון אחד. הנה, אז אנד רול מיוזיק. לא, לא, לא, אנחנו לא רוצים את Rock and Roll Music, אנחנו רוצים את מאצ'בוקס. זה שיר נחמד Rock and Roll Music, אבל תן לי את מאצ'בוקס. מאצ'בוקס. תן לי את מאצ'בוקס. תן לי את מאצ'בוקס. נו, אוקיי. מה אכפת לך לתת לי את מאצ'בוקס? אתה תיתן לי את מאצ'בוקס ואני אספר לך משהו על מאצ'בוקס. זה שיר של קארל פרקינס. זמר רוקנרול גדול, כן? עכשיו, הביטלס אהבו את, אה, את השיר הזה של, אה, של אה, קארל פרקינס, הם אהבו את קארל פרקינס, ובהופעות המוקדמות של הביטלס, מי שהיה סולן בשיר הזה, כן. היה פיט בסט, המתופף המקורי mm. של הביטלס. וכשרינגו החליף אותו, אז הוא החליף אותו גם בתור הסולן בהופעות של, אה, של Matchbox. אה. אז אנחנו נשמע את Matchbox היום. הנה. Matchbox. בסוף זה הגיע, אתם רואים, חבר'ה, אין לכם... בסוף זה מגיע. מגיע. שים לב למהירות, לקצב. על הפסנתר שם. I ain't got no matches, but I sure got a long way to go. I'm an old poor boy and I'm a long way from home. I'm an old poor boy and I'm a long way from home. I've never been happy cause everything I ever did was wrong. Well, if you don't want my peaches, honey, please don't shake my tree. If you don't want me those peaches, honey, please don't mess around my tree. I got news for you, baby. Leave you here in misery. ashes, but I sure got a long way to go. אה, זה נהדר, אני אוהב את הקצב הזה. Rock and roll. רוק אנד רול, רוק אנד רול baby, כן. אה, אתה רוצה עוד קצת ביטלס? כן, למה לא? נו יופי. אה, הנה עוד קאבר. וזה מ-1965, מ-Help, mm-hmm. מאלבום Help. כן. במקור זה היה להיט קאנטרי של להקה, הרכב שנקרא Back Owens and the Buckaroos. Mm-hmm. אף אחד לא זוכר מה... את הביצוע המקורי כן. שלהם, אבל כולם, כולם זוכרים את הביצוע הזה של הביטלס עם רינגו סטאר, Act Naturally. הנה They're I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make התנהגנו בטבעיות. נכון. אמ, טוב, בואו נחזור ל-all stars. אוקיי. אה, הזכרנו את קולין היי. Mm-hmm. קולין היי היה סולן וכותב השירים של להקת אה, Man at Work. Mm-hmm. אמ, והלהיט הכי גדול שלהם, אתה זוכר, היה Down דאון מה כן. זה Down Under? Down Under זה אוסטרליה. כן. ככה האנגלים קוראים לאוסטרליה. פה בארץ קראו לזה קצה העולם בעברית. Mm-hmm. אה, עכשיו, בוא נשמע את הגרסה של קולין היי, גרסה אקוסטית, mm-hmm. ל-Down Under. Okay. אוקיי. זה, זה, זה, לא, זה לא רע בכלל. הנה, אז בואו נשמע. strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She said, Do you come from a land down under? Women glow and men plunder. Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. muscle. He was six foot four, full of muscle. I said, Do you speak my language, brother? He just smiled, and gave me a Vegemite sandwich. He said, I come from a land down under where beaters flow and chunder. Can't you hear, can't you hear the thunder? thunder. You better run, you better take cover. better run, you better take cover. מה אני אגיד לך, מקצוע מעניין מאוד. מעניין, כן, אמירה לא כן. אוהבת אותו, אבל מה לעשות. אה, רינגו כתב כמה שירים אוטוביוגרפיים. Mm-hmm. מה זה היה? כתב כמה שירים אוטוביוגרפיים. כן. אה, בואו נשמע אחד מהם שנקרא ליברפול 8, שזה... ליברפול 8 זה היה זה אזור, אזור, אזור המיקוד של השכונה שבה הוא אה, נולד אה. וגדל בליברפול. זה שיר שמספר בעצם על איך, איך הביטלס הוקמו, איך לא, איך, הייתי במוזיאון. איך, איך הוא הפך ל... הייתי במוזיאון לרינגו. שלהם בליברפול. אני נמצא שם כאילו במרתף כזה, אה, שם בנמל. מעניין מאוד, נחמד. Said goodbye to Madron Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. destiny was calling. I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. The red lights were on with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked up. We didn't have much, but we had enough. Liverpool, I left you, said goodbye אז הוא עוזב את ליברפול. הוא עזב את ליברפול, כן. אבל ליברפול לא עזבה אותו, כמו שאומרים. כן. Mm. טוב, אנחנו הגענו לסופה של עוד תוכנית מעולה של אה, מעדן ויניל, ולמרות אה, שהיו פה ושם קצת אה, פישולים, אבל ככה זה כשיש לך מה, כשיש לך וינילים על הפטפון. Mm. תודה רבה לאמירה שהפיקה. תודה רבה לך על אהרון. תודה, משה. נעים. תודה, דותן. בלעדיו שום דבר לא יוצא לדרך. נכון. ובואו נסיים בעוד שיר כזה שעושה לך צביטה נעימה בלב. זה שיר מ-2010 שרינגו כתב לאלבום שנקרא Why Not, mm-hmm. ופול מקארטני משתתף פה בקולות. זה נקרא Walk With You. אז... אה, הנה, אנחנו הולכים איתו. הנה, ותהנו מההופעה של רינגו אם אתם הולכים. להתראות.